Book 2 88 88 88อดีตการของกิริยาช่วยสอง Vergangenheit der Modalverben 2 Vergangenheit der Modalverben 2 ลูกชายของผมไม่อยากเล่นตุ๊กตา Mein Sohn wollte nicht mit der Puppe spielen. Mein Sohn wollte nicht mit der Puppe spielen. ลูกสาวของผมไม่อยากเล่นฟุตบอล Meine Tochter wollte nicht Fußball spielen. Meine Tochter wollte nicht Fußball spielen. ภรรยาของผมไม่อยากเล่นหมากรุกกับผม meine Frau wollte nicht mit mir Schach spielen. Meine Frau wollte nicht mit mir Schach spielen. Meine Kinder wollten keinen Spaziergang machen. Meine Kinder wollten keinen Spaziergang machen. Sie wollten nicht das Zimmer aufräumen. Sie wollten nicht das Zimmer aufräumen. Sie wollten nicht ins Bett gehen. Sie wollten nicht ins Bett gehen. เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานไอศครีม Er durfte kein Eis essen. Er durfte kein Eis essen. เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานช็อกโกแลต er durfte keine Schokolade essen. Er durfte keine Schokolade essen. Er durfte keine Bonbons essen. Er durfte keine Bonbons essen. Ich durfte mir etwas wünschen. Ich durfte mir etwas wünschen. ผมได้รับอนุญาตให้ซื้อชุดให้ตัวเองได้หนึ่งชุด Ich durfte mir ein Kleid kaufen. Ich durfte mir ein Kleid kaufen. ผมได้รับอนุญาตให้หยิบช็อกโกแลต Ich durfte mir eine Praline nehmen. Ich durfte mir eine Praline nehmen. คุณสูบบุหรี่บนเครื่องบินได้หรือ Durftest du im Flugzeug rauchen? Durftest du im Flugzeug rauchen? คุณดื่มเบียร์ในโรงพยาบาลได้หรือ Durftest du im Krankenhaus Bier trinken? Durftest du im Krankenhaus Bier trinken? คุณนำสุนัขเข้ามาในโรงแรมได้หรือ Durftest du den Hund ins Hotel mitnehmen? Durftest du den Hund ins Hotel mitnehmen? ในช่วงพักร้อนเด็กๆไม่ต้องไปนอนตามเวลา In den Ferien durften die Kinder lange draußen bleiben. In den Ferien durften die Kinder lange draußen bleiben. พวกเขาเล่นที่สนามได้นาน Sie durften lange im Hof spielen. Sie durften lange im Hof spielen. พวกเขาได้รับอนุญาตให้นอนดึกได้ Sie durften lange aufbleiben. Sie durften lange aufbleiben.